بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, te hemos concedido una clara victoria, oh Muhammad, mediante el tratado de Hudaybiyah, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما para compensar tu esfuerzo y tu defensa de la religión. Allah perdonará tus faltas pasadas y las que pudieras cometer en el futuro. Completará así su favor sobre ti y te guiará por el camino recto, afianzándote en él. وينصرك الله نصرا عزيزا Y te auxiliará con una gran ayuda sobre tus enemigos. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما Él es quien ha hecho descender el sosiego en los corazones de los creyentes para que aumente su fe con la aceptación y el cumplimiento de los preceptos de Allah. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y Allah es omnisciente y sabio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Y hará que los creyentes y las creyentes habiten eternamente en jardines por donde corren ríos y perdonará sus pecados. Y esto es ante Allah un enorme triunfo. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا Y castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, quienes tenían una mala opinión de Allah al pensar que no socorrería a su mensajero. sobre ellos se abatirá un denigrante castigo incurrirán en la ira de Allah y serán expulsados de su misericordia y Allah dispondrá para ellos el infierno y qué pésimo destino y Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y Allah es poderoso y sabio. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos enviado como testigo, como portador de buenas noticias para los creyentes y como amonestador para los incrédulos. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا Para que ustedes, oh gentes, crean en Allah y en su mensajero, lo ayuden, lo honren y glorifiquen a Allah mañana y tarde. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما En verdad, quienes te juran fidelidad, oh Muhammad, estarán jurando fidelidad a Allah. La mano de Allah está sobre la de ellos, siendo testigo del juramento. Quien lo rompa hará en su propio perjuicio, mas quien cumpla su compromiso con Allah obtendrá una enorme recompensa. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Los beduinos hipócritas que permanecieron en sus hogares y no te acompañaron en tu expedición a la Meca ni participaron en el juramento de fidelidad dirán a tu regreso Nuestros bienes y nuestras familias nos mantuvieron ocupados. Pide a Allah que nos perdone. Mas lo que dicen no es lo que sienten sus corazones. Diles: ¿Quién podría impedir que Allah les enviase algún mal o les concediera algún bien si así lo quisiera? Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacen. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً Más bien, pensaron que el mensajero de Allah y los creyentes no regresarían nunca a sus familias. Tal idea sedujo sus corazones y tuvieron malos pensamientos. Son gente que han provocado su propia ruina. بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا Y quien no crea en Allah ni en su mensajero, que sepa que hemos preparado para quienes rechacen la verdad un fuego abrasador. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا Quienes no te acompañaron, oh Muhammad, en dicha expedición, dirán después a los creyentes: Si parten para tomar el botín de Jaibar, que Allah les ha prometido, dejen que vayamos con ustedes. Quieren cambiar el decreto de Allah acerca de que el botín de Jaibar sería solo para quienes acompañaron al profeta en Hudaybiyah. Diles: No vendrán con nosotros. Así lo ha decidido Allah Entonces les dirán: No no nos dejan ir por envidia de que compartamos el botín no es como dicen pero ellos apenas comprenden los asuntos de la religión قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما Diles a los beduinos que permanecieron en sus hogares y no salieron contigo a la expedición. Se los llamará para que luchen contra unas gentes de gran poderío bélico y deberán combatirlos a menos que se sometan a la religión de Allah si obedecen Allah les concederá una buena recompensa pero si desobedecen como ya hicieron antes les infligirá un doloroso castigo ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما Los ciegos, los cojos y los enfermos no serán reprochados por no salir a combatir. Quien obedezca a Allah y a su mensajero entrarán en jardines por donde corren ríos. Mas quien no lo haga recibirá un castigo doloroso. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا الله se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol en Hudaybiyah y sabía lo que había en sus corazones. Hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una cercana victoria en Jaibar. Y con muchos botines de guerra que tomarían. Y Allah es poderoso y sabio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Allah les ha prometido muchos botines en el futuro y les ha anticipado este, el de Jaibar, y los ha protegido de sus enemigos como signo para los creyentes de que la promesa de la victoria de Allah es cierta y para guiarlos por el camino recto. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا Y les ha prometido también otras victorias y botines que aún no han conseguido, pero que son del conocimiento de Allah y se las facilitará. Y Allah es todopoderoso. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا Y si quienes rechazan la verdad se hubiesen enfrentado contra ustedes en Judaybiyah se habrían retirado derrotados y no habrían encontrado quien los protegiera ni socorriera. سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا Esta ha sido siempre la manera de actuar de Allah, pues él concede la victoria a los creyentes frente a sus enemigos. Y nadie puede cambiar la manera de proceder de Allah con sus criaturas. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Él es quien impidió que un grupo de quienes negaban la verdad los atacaran y que ustedes los mataran en el valle cercano a la Meca después de que cayeran en sus manos. Y Allah ve todo lo que hacen. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما Esos son quienes rechazaron la verdad. No les permitieron llegar a la mezquita sagrada de la Meca para realizar la peregrinación del Umrah e impidieron que los animales que llevaban para sacrificarlos como ofrenda alcanzaran su destino. Si no hubiese sido porque en la ciudad había hombres y mujeres creyentes que ocultaban su fe a los que desconocían y a quienes podían matar junto con quienes rechazaban la verdad cometiendo un pecado sin saberlo Allah les habría permitido luchar y tomar la ciudad pero no lo hizo para poder acoger en su misericordia a quien quisiera guiándolo tras la incredulidad si los creyentes se hubiesen separado de quienes negaban la verdad habríamos infligido a estos un doloroso castigo إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما Y recuerda, oh Muhammad, cuando la altanería y la presunción típicas de la época de la ignorancia previa al Islam, se apoderaron de los corazones de quienes rechazaban la fe y se negaron a reconocer en el tratado que tú eras el mensajero de Allah. Entonces, Allah hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo que se aferraran al mensaje de unicidad de Allah, pues eran quienes más lo merecían y los más dignos de él. y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين لتدخلن المسجد الحرام ان شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسكم وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Ciertamente, Allah hará realidad la visión que su mensajero tuvo en un sueño y entrarán a la mezquita sagrada seguros y sin temor y realizarán la peregrinación del Umrah cuyos ritos finalizarán unos con las cabezas rasuradas y otros con el cabello recortado él sabía lo que ustedes ignoraban acerca de los beneficios del tratado y les concedió además una victoria cercana هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Él es quien envió a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 Sus rostros están enmarcados por la huella de la postración. Así es como la Torá los describe. Y el evangelio los compara con una planta que echa brotes y va fortaleciéndose y aumentando de grosor hasta que se yergue firme sobre el tallo para la admiración de los sembradores y para la exasperación de quienes niegan la fe y Allah ha prometido a quienes de entre ellos creen y actúan con rectitud su perdón y una enorme recompensa